Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Skan raidījums ielūdz Gregoras skolu pie mikrofona mācītājs Ārtas Druvietis. Kā parasti sāksim mūsu raidījumu ar aktualitātēm par to, kas jauns Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolā, un kā parasti jums būs iespēja dzirdēt par notikumiem, uz kuri tiešām jūs katrs arī esat aicināti tajos piedalīties. <coughs> Gregors kopāņiems vispārējais krekšķis, cenšamies izlīdzēties ar salvijas tēju un skalot kaklu ar sāls ūdeni. Ceram, ka situācija drīzumā uzlabosies. Bet par nopietnākām lietām runājot, Svētdien, pulksten 9. vakarā skolas kapelā notiek tezē lūgšana. Mīļā aicinām visus, kam ir kāda interese. Otradien, pulksten 9. vakarā aicinām piedalīties slavēšanas vakarā, kas notiks skolas kapelā. Ceturtdien, pulksten 9. no rīta studenti palīdz organizēt svētbrīdi striķu pamatskolā. Piektdien, pulksten 3. pēcpusdienā Skolas kapelā notiek Gregors skolas dievkalpojums, kurā kalpo skolas studenti. Mīļi aicinām visus interesants piedalīties. Šonadēļ plānotas lekcijas par tēmām misija un draudze, katehismu mācīšana jaunkristiešiem, ģitārspēle, mūzika, kā arī īpaši interesanti varētu būt svētā gara dāvana apzināšana, attīstīšana un pielietojums kalpošanā, jo šajā lekcijā mēs arī paši noskaidrosim, kādas svētā gara dāvanas piemīt mums. Tā kā, ja jums ir kāda interese, tad droši varat pieteikties kā brīvklausītājs. Sadarībā ar skolas studentiem ceturtdienās septiņos vakarā notiek alpas kursi visā Latvijā. Rīgā Daugavgrības Baltās draudzes mājā, kā arī šonadēļ alpa sākas Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā un Valdemāra pils draudzes telpās. 3. un 4. oktobrī skolā notiks īpaši attraktīvs pasākums jauniešiem par tēmu mīlestību un attiecības. Īpaši aicinām, protams, jauniešus. Šajā pasākumā piedalīsies arī organizācija Īsta mīlestība gaida. Paredzēts arī slavēšanas un citi interesanti pārsteigumi. Sākums piekdien, pulksten 7.00 vakarā. Sīkāku informāciju varēs saņemt arī skolas mājaslapā. Trešdien, 1. oktobrī, 2007. vakarā skolas komunizālē sākas Jāņa draudzes organizētais Alpa kurs, kurā kalpo arī Gregors skolas studenti. Īpaši aicinām visus, kas vēlas iepazīties ar kristietību draudzīgā atmosfērā. Ja vēlties uzaicināt Gregors skolas pārstāvis piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Mēs labprāt jums palīdzēsim! Sīkāka informācija par Gregors skolu un tās pasākumiem varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 638 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. started David. šajā brīdī es vēlos jūs aicināt, darbie radioklausītāji, mēģināsim atcerēties to brīdi, kā tas bija, kad mēs katrs pirmo reizi ienācām baznīcā vai nonācām kaut kādā saskarē ar tā kunga draudzi. Kā tas notika? Es domāju, daļai no mums tas droši vien bija ļoti veselīgi, tā ka mēs tiešām ienācām vienā reālā sadraudzībā, un ka tas viss vienkārši mūs piepildīja un mēs augām, bet es domāju, cik ļoti daudziem šī pirmā iepazīšanās ar draugu ir bijusi ļoti daudziem pārsteigumiem un nērtām situācijām bagāta. It īpaši, ja tas notiek kādā, kā mēs kādreiz mēdzam saukt, tradicionālā konfesijā, kur ir daudz maz tādi liturģiski dievkalpojumi, kuros ir vienkārši neiespējami orientēties cilvēkam no malas. Kad cilvēks ienāk tādā dievkalpojumā, viņam rodas sajūta, ka bez speciālas vārnītes vispār te neko nevar saprast, kas te notiek, ko cilvēki te dara, kas tas tāds ir. Reizēm varbūt ir sajūta, tajā visā kaut kas ir, bet neatlaiž tā apjausma, ka tu saproti, tu nekā no tā nesaproti, kas te vispār notiek. Un nav neviens, kas te varētu palīdzēt īsti tajā visā, kā mēs sakām, iebraukt. Kas tas tāds ir? Ko tie kristieši tur dara? Kāpēc viņi tur lūdz, met krustus, ceļās kājās, metās ceļos, iet kaut kur priekšā, kaut ko tur dara, nevar saprast ko, un tā tālāk. Bieži vien, ja arī runa nav par šādu veidu liturģisku dievkalpojumu pieredzi, bet vienkārši par kādu kristiešu lūgšanu, grupas tikšanos, arī tad bieži vien nekristietim, kas ienāk, rodas jautājums, kas te notiek? Ko nozīmē visi tie vārdi, ko viņi lūdz? Kāpēc viņi runā ar aizvērtām acīm? Viņi runā it kā runātu ar kādu, ko neredz. Viņi sauc to par lūgšanu. Kas tas tāds ir? Daudz jautājumu arī tīri teoloģiski rodās. Ko kristieši domā par to, ko par to, kāpēc, kā to visu vienā galvā salikt iekšā? Trīsvienība, kas tas tāds, kā tas var būt, ka trīs trīs dievi, bet viens dievs. <laughs> Kā var būt vienlaicīgi trīs, bet viens? Tēvs, dēls, svētais gars, bet tomēr viens dievs. Dažādas tādas lietas, kas cilvēkam vienkārši rada daudz šķēršļus viņa ceļā pie dieva. Ne tādēļ, ka tas būtu nepareizi, ko mēs darām, bet tādēļ, ka tas prasa tajā visā ienākt. Cilvēks nav no dzimšanas tāds veidots, ka viņš Dievu pazītu, un viņš nav no dzimšanas tāds veidots, ka viņš spētu būt draudzē. Viņam par tādu ir jākļūst. Un šajā brīdī rodas jautājums, ko mēs, kas esam jau kristieši, ko mēs varam palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir ārpusē, kas varbūt tā arī nekad neienāks baznīcā visā savā mūžā. Ko mēs varam palīdzēt, lai viņus atvest pie Dieva? Ir neskaitāmi veidi, metodes, vienkārši ikdienas lūkšanas un sarunas. Kādā veidā tas var notikt? bet ir arī kaut kādas jau ar laiku sevi pierādījušas, ja tā var teikt, attaisnojušas metodas, kuras kristieši lieto un kuras ir redzamas, ka ir nesušas daudz laba augļa. Tajā, ko mēs varētu saukt par evanģelizāciju, vai cilvēku pieviešanu kristumam, vai cilvēku ieviešanu baznīcā, tas ir nesušas labas augļus. Viena no šādām metodēm, kas tiešām ir ļoti uzskatāmi redzamas, ka nes labus augļus un ne tikai kādā atsevišķā kultūrā, bet visas riņķie pa visu pasauli, ir tas, ko mēs saucam alfa kurss. Viens kurs, kas ir domāts nekristiešiem, lai viņi varētu ienākt, iepazīties ar kristietību gan teorētiski, gan praktiskā pieredzē, piedzīvojumā, un tad izdarīt savu secinājumu, ko viņi grib. Vai viņi grib būt tādā draudzē, vai viņi grib būt kristieši, vai kādu varbūt saka, nē, paldies, es simt gadu to negribu par to, kas ir alfa kurs, kā mēs varam lietot šo instrumentu, lai izglābtu mums visriņķi esošos cilvēkus, kas nemaz nenojauš neko par Jēzu, par to, ka arī par viņu grēkiem Kristus ir miris pie krusta, par to, kādā veidā mēs varam organizēt šādu kursu. Mēs mācāmies šeit pusgadu vienā mācību kursā Grigoras skolā, bet mēs mēģināsim tādu īsu ieskatu, tādu īsu tā kā lodziņu iezīmēt, pa ko ieskatīties šajā visā lietā arī šajā raidījumā jums. Tātad šajā reizē mums būs iespēja dzirdēt arī kādas aptaujas, un lielākā intervija būs ar mācītāju Raimondu Mežiņu, kurš kalpo Kandavas Lutrēna draudzē, kurš pats ir ilgu laiku alfa jau vadījis un veidojis, un kuram ir pieredze tajā, un kurš arī Gregors skolā šogad pasniedz mācību priekšmetu par šī kursa organizēšanu. Gregors skolas studenti gatavojas alfas kursa apmācībai. Kāda ir tava loma? Nu, es tā kā lasu lekcijas par alfa kursu, par alfa kursu organizēšanu, par alfa kursu varētu teikt tādiem kā knifiem, kā labāk to izdarīt un kā to, teiksim, izvest ar tādu labāku sagatavotību. Un kas tad īsti ir alfa kurs? Nu, alfa kurs tas ir tāds ievada kurs 15 nodarbībās, lai iepazītu kristietību, pašu dievu, Kristu, svēto garu. Kas ir lūkšana, ir tādas tēmas, tur eh, par bībeli un pārējās lietas, kas ir saistītas tas tādā ievada kursā. Un kur tas ir radies? Alfa kurs nāk no Londonas, Svētās Trīsdienas Bromptonas draugs, kur 77. gadā kāds mācītājs veidoja tādu četru nedēļu kursu tādiem jauniem kristiešiem. Tad redzēja, ka tas ļoti labi arī var darboties pie cilvēkiem, kas vēl Dievu nepazīst, un tas kurs laika gaitā tika vairāk pārorganizēts, un tagad tās ir kopumā desmit nedēļas, un tā skaitā arī pa vidu nedēļas nogala, kurā tiek apskatīts galvenās kristietības tēmas. Jā, nu, tur ir no turienes arī viņš nāk. Un kā ir ar Latviju, kad tas pirmoreiz Latvijā notika? Tā īsti es nezinu, kad tas pirmoreiz notika Latvijā, jo es zinu, ka tas bija kaut kā 90. gadu Pat vidū, kad jau tāda aizmetņa bija, kad caur Somiju, caur vienu jauniešu vadītāju viņš nokļuva dubultdraudzē. Un tad tur viņš tika tā starp jauniešiem tā kā izvests vairāk tā kā tajā formā, kā tas bija sākumā, tur arī Londonā svētās īstenības draudzē, nu tā kā tiem jauniem kristiešiem. Nu, bet tā īsti tā kā alfa kurs tādā veidā, kā viņš ir šodien, redzams Latvijā, ja nemaldos, tie bija kaut kādi 2000. gada vidus, 3. 4. kaut kāds gads, ja, kad viņš tā sākās aptuveni ap to laiku. Jā, dubultdraudz bija pirmā draudz, kas Lutrāņu baznīcā to tā izveidēja. Un pastāst, kas šos kursus organizē un kas notiek šajos vakaros? Nu, kursus organizē ik viens cilvēks, kurš vēlas cilvēkiem pastāstīt par Dievu. Tie, tie var būt mācītāji, tie var nebūt mācītāji. Tur tiek veidot vesela komanda, Noteikti tātad tur ir eh, no sākuma kāda neliela ievada informācija, tad ir kāds slavēšanas dziesmas, teikt, dziedāts atbilstoši tai konfesijai un tai draudzēji, kas viņu organizē. Tad ir lekcija, kur jau ir sagatavots materiāls no Londonas, un pēc tam ir eh, arī sadraudzība mazās grupās. Un kaut kur pa vidu vai pirms tam, kā nu kurš kurs organizē, ir arī tāds galds uzklāts, vai tās ir vakariņas vai kafijas galds, kur cilvēki var tādā nelielā sadraudzībā sadraudzēties viens ar otru. Un tas lielākais uzsvars ir es teiktu, uz tām mazām grupām, kur tad cilvēks var izteikt savu pārliecību būtību. Un, lai šodien tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēks var izteikt to, ko viņš jūt. Arī tad, ja varbūt tā nav mūžīgā patiesība, bet eh, viņam svarīgi paust savu viedokli. Kāda ir šo vakaru būtība? Tas centrālais mērķis ir cilvēku iepazīstināt ar Jēzu Kristu. Tas ir tas centrālais mērķis, kāpēc slavkurs. Ļoti svarīgi ir tieši šī sadraudzība un tāda draudzīgu attiecību veidošana ar tiem cilvēkiem, kas ir atnākuši uz alfa kursu. Nu, lai tad, kad viņi iepazītu Dievu, viņi nebūtu vieni šajā ticības pieredzē, jo ļoti daudz cilvēku jau Dievu nepazīst, varbūt darba kolēģi vai tuvinieki, radinieki, un tad, lai viņš nejustos viens pats pasaulē ar savu pārliecību un ticību, tad lai viņam ir veidojušies draugi, kuriem kopā arī piedzīvot un izdzīvot šo kristietību. Kas uz šiem vakariem ir aicināts, vai ir kāda nozīme vecumam vai konfesijai? Būtībā ne viņa ir starp konfesionāli un vecumā. Nu, parasti pieaugušo alfa kursus ir tā kā domāts vecumā, nu, varētu teikt, no kādiem 16, 17 gadiem līdz sirmam vecumam. Jo atsevišķi tiek organizēts arī jau tagad ir Rīgā, un kur arī jauniešu alfas, kas ir attiecīgi tad vai nu tādam tīņu vecumam, vai vēlīgajam tīņu vecumam, vai agrīnajam, tur 10, 11 vai 14, 15 tādā pieaugušā apkursā ik viena nacionālitāte, jebkura konfesija, un ja tas ir tāds starpkonfesionāls. Bet kas tavuprāt ir tie lielākie iegūmi, ko cilvēki iegūst, izējot šo kursu? Pirmkārt, viņu skatījums uz um, garīgām lietām par Dievu, Kristu ļoti mainās un mainās no tā viedokļa, ka viņi caur šo alfa kursu piedzīvojot šīs draudzīgās attiecības, viņiem veidojas tiešām attiecības ar Dievu. Tā nav kāda formāla reliģiska pieeja kādam formālam augstākam spēkam, bet tās tuvas un ciešas attiecības ar Dievu debesu tēvu nodibināts šo kursu laikā un sadraudzība ar citiem kristiešiem apkārt. Un tā ir tāda tieši tās attiecības ir tas lielākais uzsvars, es domāju, alfa kursā tieši kā misijas tādā instrumentā. Kas būtu tas nāk? nākošais solis pēc alfa kursa, kāda praktiska kalpošana vai pasākuma vadīšana pašiem? Pirmkārt, jau tas, kurš ir beidzis alfa kursu, grib vēlreiz iet alfa kursu, un, un tad parasti cilvēki tiek aicināti nevis vienkārši kā viesim iet vēlreiz, bet jau ieslēgties komandā, darboties kā mazo grupiņu vadītāju palīgiem vai vienkārši kā palīgiem pie galdglāšanas vai kā, un tas ļoti labs veids, kā ieslēgties kalpošanā. Ja nu cilvēks nevēlas tieši alfa kursā vēl kalpot, tad, nu, var veidot arī mazās grupiņas. Ir paredzēts, ka alfa kurs beidzās, tad veido mazās grupiņas, un viņi tur var darboties. Un šī mazā grupiņa, nu, ar to, kas no nu, viņiem ir tāda interese, viņi var kalpot un palīdzēt gan draudzē, gan tuvākajā apkārtnē, vēst kādas evanģelizācijas pasākumus vai kā savādāk. Varbūt ir palicis atmiņā kāds īpašs spilgts atgadījums no Alfas kursa. Es varu pateikt par sevi, jo, ja stāstīšu par kādu citu, kāds var <laughs> dzirdēt un zināt, un nesaprast to, ka es tā par citiem stāstu. Es pats eh, pirmajā alfa kursa nedēļas nogalē, pa vidu alfa kursa nedēļas nogalē, es ļoti piedzīvoju tādu ļoti spēcīgu dievu klātbūtni, svētāk ar pieskārni, es teiktu, kad manī bija tāds ļoti liels prieks Un tas prieks bija tik liels, ka uh, man draudzes cilvēki, kur tajā apkursā piedalījās, viņiem likās, ka tas ir tāds paranormāls prieks. Tas nebija tā, ka es tur uh, šausmīgi smējos un, un ārdījos, bet nu, tā bija tāda ļoti tāda dabiska, nu tā kā varētu teikt, tāda bērnu, tāds prieks un mīlestības cilvēkiem. Un, un kā es esmu ievērojis ļoti bieži apkursa nedēļas nogalas ietvaros cilvēki vai nu kāds iegūst ļoti lielu mieru, kāds prieku, kāds tādu lielu svētību, ka viņi zina, ko viņi tajā dzīvē grib darīt. Un, nu, tas, es domāju, tas, tas svētā gara pieskāriens, tāds dieva tāds īpašais pieskāriens alfkurs ietvaros ir tas, kas maina cilvēku. Kādai šī tēma par svēto garu ir atstāta tieši alfas nedēļas nogalē? lai piedzīvotu tādu īstu dievu pieskārienu un tā ļautos dievam, ir vajadzīga īpaša atmosfēra. Jo mēs cilvēki, man liekas, pasaulē kļūstam aizvien noslēgtāki un rezervētāki pret lietām. Un nedēļas nogale ir tā iespēja, kur trīs dienas, piekdienas vakars, sestdienas svētdiena, kur tu vari, nu, tā kā, tomēr atlaist tos grožus, atslēgties no ikdienas problēmām, grūtībām tā tālāk, un ļaut, lai tas, nu, tā dieva mīlestība, dieva gara pieskāriens tā kā nonāk pie tevis. To jau varētu arī ikdienā, ceturtais gars ir vaļā vai atvērts 24 stundas diennaktī, bet tāpēc, kad cilvēks ir noslēgts, viņš to neļaujās tam un nepiedzīvo. Es nogalēju tā, tā vidi un gaisotni ļauj to piedzīvot. Paldies! Tev. Pavisam drīz Gregors skolā sāksies jaunais alfa kurs. Māri, pastāsti, kā tu pats pirmo reizi nokļuvi alfa kursā? Pagājušā gadā es biju, nu, patiesībā tādā ceļa sākumā vien, un īsti nekādas tādas kalpošanas man nebija. Nu, jā, nu, vienīgi draudzē svētdienās lasījums lasīt, bet, nu, nekas vairāk tā īsti. Un tad bija kāda reize, kad man uzrunāja mācītājs un piedāvāja nu, kad aizies uz alfa kursu, tur beigsies alfa kurs, būs, un nu, kad varētu kā, piedalīties. Un man bija 101 arguments pret to visu. Man liekas, ka man nav laika, man pilnīgi savādāk laiks ir saplānots un viss mans dienas ir aizņemts, bet eh, bija notikās kaut kā tā, ka tieši tā viena diena, tā trešdiena izrādījās brīva un maz te saka, no nu, iezēja paskaties. Ja tu nepatiksies, tu vari iet projām, tas nav obligāti. Nu, es domāju, nu, nu labi, ja jau tas laiks tā ir pakārtojies, tad es iešu, un tā es aizgāju aizgāju uz vienu komandas apmācības lekciju, un tad jau sekoja nākošās. Un, nu, tā pamazām tā svētais gars darbojās iekšā un, un nonāca līdz tam brīdim, kad, eh, kad iekšā es jau biju komandā un tiešām biju gatavs kalpot, lai arī varbūt ne ar pilnu atdevu, bet es jau biju sagatavots vismaz noteiktam mērķim. Tajā laikā es sāku ar to, ka es varēju kalpot kā grupas vadītāja palīgs. Saki, lūdzu, cik alfa kursos tu jau esi piedalījies? Tā kā saldo ir bijuši divi alfa kursi, tad arī šajos divos alfa kursos es esmu piedalījies. Sākumā bija tā, kad es nācu uz alfa kursu tā kā ņēmējs, nu domāju, nākšu tiešām ņemt, un tā arī bija, kad es nācu un ņēmu, vienkārši gaidīju, kad, nu, kaut kādā veidā saņemšu no tā visa kaut ko tā arī bija, kad es saņēmu, bet turpinoties alfa kursiem, iekšēji tiku pārveidots, tiešām tā jūtu vismaz. Un, un otru alfa kursu jau es nācu kā kalpot, kā grupiņas vadītājs, un šajā kursā jau es eh, tiešām nācu burtiski kalpot, un tiešām sirds jau bija sagatavota tik tālu kad es jūtu, kad es eju kalpot, un lai cik man vajadzētu būt pazemīgam, es esmu gatavs uz to, un es eju kalpot, lai arī dažkārt liekas, varbūt, ka es no tā pilnīgi neko nesaņemu un negūstu. Nu, Dievs aicināja uz to, un tā es arī tur esmu un ceru arī turpmāk piedalīties. Tu arī minēji, ka esi bijis vadītājs vienā no mazajām grupiņām. Pastāsti, kas bija tās lielākās problēmas? Nu, grupiņās, kā zināms, ir dažādāki cilvēki, un tur arī ir viedokļa atšķirības. Tāpēc nu, svarīgākais, man liekas, un grūtākais uzdevums ir tiešām, lai visi cilvēki sajustos tiešām novērtēti, uzklausīti. Un, un svarīgi bija grupiņās tiešām atrast tādu līdzsvaru starp cilvēkiem, kad mazāk runājoši cilvēki var justies tāpatās novērtēti un uzklausīti pretstatā tiem cilvēkiem, kuri varbūt daudz runā un ir stiprāk ticībā. Bet tā kopumā jāsaka, ka eh, nav nekas nemaz tik sarežģīts un neiespējams šajās mazās grupiņās. Un patiesībā galvenais būtu ar pazemīgu sirdi šeit eh, un mīlestībā kalpot uz cilvēkiem, un tad arī viss lietas notiek. Labdien, Andri! Sveiki! Pastāsti, kāda ir tava saistība un pieredze ar Alfa kursu? Mana saistība ar Alfa kursu sākās pagājušajā gadā, kad uh, mēs sākām veidot šeit saldu Alfa kursu. Tad uh, tie bija divi Alfa kursi šeit saldu, un tad es arī savā draudzē Rīgas ielas draudzē sāku veidot Alfa kursu. Un tad šī vasarā četri cilvēki mēs veidojām alfa kursu ilciem sieviešu cietumā. Un tagad uh, mans uzdevums ir atbildēt vēl par nākamajiem alfa kursiem šeit saldū un arī savā draudzē. Pastāst vairāk par alfa kursiem, kas notika cietumā. Tā bija ļoti brīnišķīga pieredze, un um, vienkārši gadījās tā, ka piezvanīja un pa telefonu piedāvāja tādu iespēju. Un man bija jāsvāc cilvēku komanda, un uh, sanāca tāda komanda, ka pašam bija prieks, kā var, nu, tādu cilvēku, skaidrs, ka Dievs viņus saveda, un kā ļoti aizņem cilvēki, un viss līderi un vadītāji. Un liels prieks par tiem cilvēkiem. Un sākumā jau likās cietums un būs ļoti liels izaicinājums, un, protams, tā arī bija. Bet tā bija ļoti interesanta un brīnišķīga pieredze. Tās meitenes, kas tur bija nepilngadīgās, viņas izstāsta pēc pilnīgi parastām meitenēm. Nekas nepateiks, ka viņas ir cietumā tagad, un viņas dzīvo ļoti labā dzīvoklī, tur nav tādas cietuma kameras. Galvenais tas, ka kam viņas ir gājuši cauri, Un tas ir viņus mudinājis domāt par tiem svarīgākiem jautājumiem, kāpēc notiek tā, vai ir Dievs, un viņš ir ļoti, ļoti atvērts. Patiesībā, jā, viņas viss ir lūgušas bēdu laikos, un viņas patiesībā viss kaut kur dziļumā tic. Un ļoti interesanti, jo viņas arī ļoti patiesas. Ja viņam kaut kas nepatika, vai viņas kaut ko gribēja, viņas momentāli devā ārā un teica visu. Prieks arī, ka Dievs tur strādāja tās meitenes beigās bija ļoti apmierinātas, un viņas gribēja, lai mēs turpinām. Jā, mēs daudz viņām lūdzām, daudz arī sanāca vienkārši runāties par visādām viņu dzīves problēmām, un tagad arī cenšamies uzturēt turpmāk kontaktu un domājam arī tālāk iet, turpināt to darbu tur cietumā. Pastāstiet, vai ir bijis kāds interesants atgadījums alkursa laikā? es pats lasīju lekcijas un atbildēju, tad es nepiedalījos mazajās grupiņās kā vadītājs, bet um, vienreiz tā sanāca, ka es tomēr aizgāju līdzi uz mazo grupiņu, un tur bija viens puisis, kurš ļoti skeptisks bija, viņš maz runāja un ļoti daudz um, tādus skeptiskos jautājumus uzdeva, un tāds um, neticīgs cilvēks, bet uh, viņš nāk un grib uzzināt vairāk un tā. Tieši runājam pa bībeli laikam, un es uzdevu jautājumu visiem, vai viņi kādreiz lasījuši bībeli un tā. Un tas puisis gribēja sākt kaut ko teikt, bet tā aprāvās. Un nu, es viņu iedrošināju, nu, turpini, ko gribēju teikt. Un viņš teica ļoti interesantu lietu, ka bija tāda, vienreiz viņam ir draudzene, saruna, un tā draudzene uz Ziemassvētkiem, laikam, gribēja pirkt bībeli. Viņa ieraudzīja skatlogā, un viņš teica, fuj, kādas muļķības, nekāda bībeli tur nepirks, kāda bībeli un tā. Un tajā februārī, laikam, sākās alfa kurs. Un viņš saka, un tagad bija tāds atgadījums, ka es biju nopircis bībeli, mēs ejam un draudzene, man netīšām no somas viņa izkritā bībeli. Un tā draudzene ieraudzīja, ah, tu man tur neļāvi pirkt bībeli, bet tev pašam ir bībeli. Nu tā, man arī bija prieks no viņa tieši to dzirdēt, kad tas puisis, kurš eh, it kā ārēji tāds skeptisks, ka viņš patiesībā arī nopircis bībeli un lasa bībeli. Nu tā, tas man tāds ļoti spilgts atgadījums palika un bija liels prieks par to, kā Dievs strādā. Tu apmeklēji Alfas kursu nodarbības. Pastāsti lūdzu, kā mainījās tava dzīve pēc tām? Pirms savas kursa man bija tāda slāpes pēc dieva, un es tā, es laikam īsti nemeklēju, bet kaut kā, kaut kā vienkārši atnāca manī tas alkurs. Un tad, kad es atnācu, sapratu, ka tieši tas, kas man vajadzīgs, jo es uzzināju tādas lietas, kas it kā varēja likties saprotams, bet man tieši vajadzēja to dzirdēt tajā brīdī. Un pēc kalpas kursa jutos kā, stiprināt, bet es sapratu arī to, ka man pašai jāmeklē dievs. Bet tas bija tā kā mans tā kā, ceļa norādījums, kalpas kursa dievmeklēšanā. Lūksim Dievu! Visvarenais mūžīgais Dievs, mēs Tevi lūdzam, sargā mūs no jebkādas augstprātības attiecībā pret tiem, kas Tevi nepazīst. Mēs Tevi lūdzam, Dievs, ka Tu atbrīvo mūs no jebkādas farizēiskas domāšanas ka mēs varam kļūt nevis par ceļu pie Dieva kādam, bet pat par šķērsli kādam, lai viņš tevi atrastu. Mēs tevi lūdzam, Dievs, ka tu lieto katru cilvēku, kurš savu dzīvi dod tavās rokās, lai kādu pie tevis atvestu, lai kādu izglābtu no mūžīgas pazušanas ceļa un celtu viņu uz ceļu pretī tev. Mēs te lūdzam par visiem alfa kursiem, kas tiek organizēti Latvijā šajā laikā, par visiem tiem desmitiem draugu, kas to dara, par katru, kas kalpo šajās komandās. Un īpaši mēs te lūdzam Dievs par katru, kuru tu ved kā viesi alfa. Par katru nekristieti, kurš ir sajūts tev aicinājumu sirdī un vēlas uzzināt kaut ko vairāk par tevi. Mēs tev lūdzam, ka tu svētī visu šīs lietas, ko mēs tagad runājam, un visu to, ko tā bērni dara, lai caur to tu pēc iespējas vairāk cilvēkus varētu izglābt un atvest savā valstībā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.